Erretegia! Zintzilik irratiko saio informatiboa. Egunero, iluntzeko sortxietatik aurrera. Errepikapena eguerdiko ordu batetan. Erretegia! Erretegia! entzun eta parte hartu irubebikoitza.zintzilik.net FM EUN Jakingo duzuen bezala gune askea, sortu zuten ostiraletik eta gondira azte osua, em, atxoko manifestazio arte, Euskal Gazteria Libre eta Legararen aldeko atxoko manifestazioan mila bosteun pertsona inguruk parte hartu zuten eta lortu dugu atxoko maniaren bukaeraldeko audioa bebai. Ia ordenagailuak irakurri nahi duen. Frantzutxarra eta Egeimeneko Kartzelazina bairatu ostean, hauzeko ikantzunadak eta eta berbidez, gazteak zinortu eta handi dutzenako eskotxera eta zelatu nahi duen da berean. Uztalien erotikusten eta azteren nahi duen dien dien zein dutzeko eskotzen dien gazteen eskubideen alde gazten mugimendua lan egitea eta kolretako Euskal Herriari bat amestu eta horren drain izan aritzea da. Bibia zortziko apirianen emezortzian, Espainiako Ozitagi Nazionalaren aginduz, oaxe handiko gazteo markako sarika abiatu zen. Sarika horretan ere, autoikuntazioak eta torturak izan ziren bere proba bernatzeko modu bakarrak. Gazteo eta kamazazki, Urengo urteko ustailean izan ziren emaituak, eta azte horretan zakitu du, aietako zehiri zein urteko espetxe zigorra ezarri dietela. Hala ere, oaxaldekoa ez da kasu izoratu da. Hemen bizitu duguna, Euskal Herriak bizi duen lakazkaren gisa besterik ez da. Ikusi besterik ez dago, ekaitza maniegoren pasaren arumatiko atxilok eta, euroa binduak, gazteon aurkako orainik ere ematen diren jazarpenak, epaiketa politikoak, sententziak, espetxeratzeak eta bat. Eraso guzti hauek Euskal Gazteria eta Orokorrean Euskal Jendartearen desaktibazioa dute buru. Eta Euskal Herrian bizi dugun aro berri honetan, agerian uste dute independentismoaren kriminalizazioa eta berdintasun politiko eta. Guzti honekin, argia da ateratzen dugu nondorioa. Espainiar eta Frentziar estatuek eskubide zibil eta politikoak urratzen dizi dute. Eta horrela, gore ipatzen duten demokrazia erabat desitzen geratzen da. Bakeak dute egiten dute, baina represioak izletenik eta garain herri mutin eginek euren mendeku gozea agerian izan dute. Entzun dezatela, Euskal Herrikarro markatuta gaude, ez gara ezkola eskatzen ari, ezitiko maitik. Eskubidea dira urratua daudena, eta eskubidea dira lortzera guatzena. Bakoizak bere eta bere modura, Euskal Jendarteak erasoa bekerantzutea lortu behar dugu. Eitzaitik hasi eta ikasteko eta matriotan jarraituta, inguruko guztia komentitu. Matriosa erbandoia dutatu eta esan duen aurrean Euskal Herriaren aserrea erakutsi. Gantan eusia erraikik lortuko dugu Euskal Gantzeria libre eta legal eztatea. Eta bengo, Gantzea Ordeiago erasotua erbitatea. Gora Euskal Gantzeria! Gora! jarraitu atzo mm, igandea burutu zen stop desauzioz lelopean manifestazio bat hemen horeretan beraungo familia bat dago kaltetua Em, a ver, Arderas, y El pasado domingo 22 de enero, numerosos vecinos y vecinas de Rentería acudieron a la cita pulsada desde Stop Desahucios Guipúzcoas en solidaridad con Mari Carmen y su familia, afectados por la actividad usurera de uno de los centros de usura mayores de Guipúzcoa, es decir, La Cucha. Esta familia se encuentra actualmente amenazada de desahucio por la actitud de esta entidad si la cucha no te escucha, saca tu dinero y lucha. ¿Qué pasa, qué pasa que nos quitan la casa? El libre mercado nos tiene hipotecados. Cucha, escucha, Orereta está en lucha. Este desahucio lo vamos a parar. Solidaridad con Mari Carmen. Este grupo de vecinas y vecinos recorrieron el barrio de Verón informando y llamando la atención y han quedado emplazados a nuevas anudos llamados segun se baia desarrollando la acción de la entidad usurera. Eta gure irratiko arranoa gerturatu zara manifestazio ontara, eta bai eh, manifestazio hasieran irakurri zaren prentzabarra, eta baita manifestazio bukaerakoa entzuteko aukera izango dugu. Bueno, eguerdian, eh, bai, Bueno, lehenik eta behin, eh, sauzioz dipuzkoa gipuzkoa taldekidek eh, eskerrak eman erizkizu onera etorri zelaten bizilagun guztiei, bera honetan deneriko bizilagun guztiei. Gogalazten dugu, eh, hemen eh, elkartaratzen den arrazoia dela marikarmen eta bere sendiari ba, babesa eskaintzea. Eh, une honetan bizitzen ari diren deskabetze prozesuari ba, nola eh, laguntza eta babesa eskaintzeko. Jakin, ba, eta iba baino, duela hilabete baino gehiago bilgu ginean e, eh, kutsako bi horrezkarirekin. Bertan, e, eh, eskura proposamen bat, proposamen horretan eh, ba, bueno, alitzen amaten zan, gure elburu zela, e, marikarbene gurasoen etxea kutsak e, hartu zezala, bertan, ba, e, bizitzen eutzi zientzai zi, bikoteari, alokeru sozial baten ordez, beraien etxe bizitza, beraien bizitza osoko etxea zerako, eta hori nikan ez dugu erantzunik jaso, beraz, ba, erabaki dugu, beste pauso txiki bat ematera eh autotar guztiei elagastea Marikarmenen eh eta bere familiaren ba, em, arazoa ez dela beraiek bakarrikan paiatu dezaketena, ez egera guztien arazoa dela, errealitate hau denon errealitate dela, eta horregatik hemen egin egin konzentrazioaren jarraipen emanez, kale txiki bat egin dugu osoan zehar, e, bertako biztale dugu informazio gehiago, eta bukatuko dugu ekintza, e, kutsak ba, aldameneko kalean daukan e, egoitzan, ba, konzentrazioa, maus mituko konzentrazio bat egiten. Bai, orduan, bueno, eh sanakoa, ez eskerrik asko dirik eta ben, ba hemen eh gerturatu zaten guztiei. Buenas, eh, en primer lugar, eh, desde el colectivo Estado de Sapios de Guipúzcoa, agradeceros a todos estar aquí, agradecer también a la Asociación de Vecinos de Ground, a la Asociación de Mujeres y al grupo de apoyo Arso, que nos ha dado un poco de soporte para estar hoy. Eh, que hoy estamos aquí un poco para, dar nuestro cariño y nuestro apoyo a Mari Carmen y a su familia por la situación que están viviendo. Ya sabéis que, que pues, quiere echar a sus padres de, de su casa. Eh, hace un mes eh, hicimos una propuesta formal a Cucha. Eh, queríamos que si se tenía que quedar con la casa de sus padres, que ya le dejaran paz, que ya había pagado suficiente y que dejara vivir a sus padres en su casa eh, por lo que les reste de vida, pues pagando un alquiler social de unos 400 euros. como Cucha no nos hizo caso, hace un mes estuvimos unas 50 personas en la sede, nos recibieron y se comprometieron a, a atender el caso. Ha pasado un mes desde entonces y tampoco hemos recibido respuesta y desde el colectivo lo que hemos decidido es dar otro pequeño paso, eh, viniendo al barrio, haciendo saber a los vecinos eh, lo que está pasando Mari Carmen, cómo se está comportando Cucha con ella y para demostrarle un poco pues, que tiene, que tiene un poco el apoyo del pueblo. Por eso lo que vamos a hacer es, vamos a estar aquí un ratito y luego lo que vamos a hacer es una calejira eh, con los petos, con el megáfono, hasta la, hasta la oficina de Cucha que tiene aquí al lado, que es donde ella hizo todas las gestiones y ahí estaremos unos 15 minutos pues en, una concentración. Y sin más, muchas gracias a todos por venir y ánimo. Eh, vamos a finalizar un poco. Lo que sí a deciros es que si este final continúa igual, tendremos que venir las gente, tenemos que no, que la gente un día eh, tenemos que, tengamos que ir a casa de, los altares de Maricarmen para plantarnos allí y que no puedan echarnos de su casa. Os pedimos que estén atentos un poco a, las noticias, a los carteles que se pongan en el barrio, porque vamos a necesitar de, nuestra ayuda para parar esto y seguramente los que vayan a venir después. Este no es un problema de Maricarmen todos nos podemos ver en esta situación y necesitamos de toda la gente del barrio para que no ocurra lo, que puede ocurrir, que es que los, los altares de Maricarmen se queden en la calle. Chile. ¡Sí! Y cómo de a la pasta de la cucha. Debajo de la cama y donde sea. ¿Qué pasta? Bueno, el que tenga, el que tenga pasta. Eta honekin batera, soluciones apañaditas para momentos crudos. Jaso dugu irratiko emailean. Eta mm, ba, proposamenak horrelako egoera baten aurrean, adibidez. Hoy os vamos a explicar un modelo legal que un banco no te va a contar, pero nosotras sí. Método por el cual se pierde de igual manera la propiedad, pero no te pueden echar de tu casa. En cuanto una persona ve que no va a poder pagar su casa, automáticamente le hace un contrato de alquiler a su mujer, marido, suegra, hijo, hermano o a quien se pueda por el valor de un euro, cinco euros o diez euros, con una duración indefinida o de 50 años o 100 años, cantidad únicamente simbólica. El contrato debe estar a nombre de alguien que no figure en la hipoteca. El contrato debe estar pasado por el registro de la propiedad. En el momento del embargo, la propiedad figura en el registro a nombre del hipotecado, pero figura como una propiedad con inquilinos. Resultado del embargo, la titularidad de la propiedad cambia a nombre del banco. El domicilio continúa teniendo inquilinos. Con esta maniobra perderíamos la propiedad, continuaríamos debiendo la hipoteca pero tendremos que pagar a nuestro nuevo casero por nuestro ex piso 10 euros al mes y de por vida. Ya que todos nos dan soluciones, nosotros las buscamos. Aquí tenéis un arma. Cuando legalmente no, puede seguir usando, no pueda seguir usándose, buscaremos más. Medidas de guerra para un tiempo de guerra. Va, proposa en polita. platino, alternativa platino, alternativa platino, alternativa platino, alternativa platino, alternativa platino, alternativa platino alternativa platino Me pongo hasta las cejas Tengo tantos amigos como coca los bolsillos Y yo corre que te pillo Me meto más que pillo Me pierde la nariz y me pierde la boquita Cuando pío, pillo y pillo y me río, pillo el pillo Es y cocaína en los centros sociales me y cocaína en los servicios de los bares Tiro va, tiro va, tiro bien y tiro va Consumiendo, consumiendo Poco a poco te estás consumiendo Consumiendo, consumiendo Este contra el sistema y contra toda autoridad contra todas las formas que hoy existen de mandar Me has llegar a convertirme en un esclavo Y luego tiro a tiro y lo soy gramo a gramo Alternativa platino Alternativa platino Alternativa platino Alternativa platino salto vacío y de un salto me salto y un salto me salto todos mis principios salto vacío y de un salto me salto de un salto me salto todos mis principios estoy tan ciego que no veo más allá de mi ciego me pongo más y más me pongo hasta que ya no tengo y no veo que estoy ciego no veo que estoy solo no veo que estoy mudo no sé lo que estoy haciendo consumiendo consumiendo poco a poco te estás consumiendo consumiendo consumiendo hasta el te está matando Alternativa Platino! alternativa Platino! ¡Se me está matando! alternativa Platino! ¡Alternativas Platino! Confundes una pesadilla con un sueño. Confundes una pesadilla con un sueño. Confundes una pesadilla con un sueño. Te confundes buscando el cielo en el infierno. Y te ves mejor, y te ves un dios. Y te ves muy listo, mucho más listo que yo. Serás capaz de todo y eres incapaz de nada. Toda tu vida gira alrededor de esa basura. Y te pones violento, te pones muy violento, te pones tan violento. Hasta que te pones y que y y que rollo Lo ves todo tan blanco, lo ves todo del color que te está matando consumiendo, poco a poco te estás consumiendo, consumiendo, consumiendo. ¡Hasta el camino, Erretegia Egunero Zortzitan Erretegia Errepikapena Guardiko Ordu batean Erretegia Ubebikoitza, ubebikoitza, ubebikoitza Zintzirik Punto net FM Bueno, ba, berriz ere zuekin hamburgotik. gaurkoan, zuzen zuzenean komunikabide nagusietatik hartutako albiste bat. Ah. bueno, askotan edo gehienetan ez diegu haue kasua hundiek irik egiten edo otikan e, albisteak hartzen baditugu e, bigarren e, irakurketa bat edo emate, ematearren egiten dugu Gaurkoan, esan bezala, nahiko zuzenean, aurkeztu nahi dizuet, gaur Alemaniako komunikabidea undiek aurkezten duten albistea. Berriz ere, zerbitzu sekretu alemana da ikusmiran. Bai. Jakin bazdeak irakurriko zenuten, eta, bueno, e, zabal, zabalera ondia eman zitzaion, abendu, azaro, abendu aldean, mm. zerbitzu Sekretu alemanak... E, egindako lana edo ez egindakoa e, neonazien inguruan. Hau da, e, neonazi zelula bat, neonaziak egon badira, baina kasunetan zelula bat eta zari ginean, amaika erailketaren eh, erantzunkizuna duen eh, zelula bat eta zarigea, eta hortxe e, frogatu ahal izan zan zerbitzu sekretu alemanak guzti horren berri bazuela, eta nunbait... E, inola eh, ezer ere egin etzuela hori oztopatzeko. Hor ja jarri zan zerbitzu sekretu alemana, denon ikus berriz ere eh, galdetzeko zein den beraien funtzioa, ez da lehenengo aldiz horrelako kritikak sortzen direla. Batzodanik e, eh, berriz ere erakunde hau, e, esan behar da mila bederatzen da berrogei tamarrekoa dela erakunde hau, historia luzea baduela, erakunde hau berriz ere ikus miran, oraingoan Spiegel aldizkaria, ah. eh, aldizkariak atera duelako, eh, maigarineratu duelako, berriz ere zerbitzu sekretu iburuzko e, informazioak. Eta hemen e, frogatzen dute zerbitzu honek e, ezkerreko alderdiaren kideak, parlamentarioak, e, lupapean, bai. bea, so, beaketetan, e, observazioan izan dituela. E, bueno, e, agian ez da arritzeko albistea, baina beraien eh, demokrazia den zentzuan eta hartzen badugu, eta horrela planteatzen dute gaur hemen komunikabideek, ba nahiko karrasi egiteko modukoa da, e, ba, alderdi parlamentarioan, berlineko parlamentuan, parlamento zentralean, ofizialean, e, federalean, dagoen eh, dauden parlamentarioak, ba, ba, observazioaren helburua izatea beti eh, noski konparaketak egin ditzakegu eta pentsa dezakegu bueno alakoak estatu espainolean ba, badira izan dira eta ez gaituzte horren beste harritzen Alemania kain beste azpimarratzen du azpimarratu izan du beti ba bere eh, eta in zuzen ere gerra ondoren eta eta fasismo ofizialaren ondoren horren beste eh, azpimarratu dute demokrazia bat izatearen naia Ba bai, hemen e, eh, arritzekoa dela edo edo arridurarekin hartzen dutela e, komunikabideek eh, besteko beste, bai eta uh, orokorrean biztanlegoak hartzen dituela alako albisteak. Hogeita zazpi dira em, behatutako, observatutako politikariak, hauek denak e, eh, parlamento nagusian direnak, hoien artean ba, frakzioaren bozera maila ere, e, ironikoa ere da zerbitzu sekretoak kontrolatzen dituen komisioaren kide bat ere, zerbitzu sekretuaren lupapean e, e, eh, eh, egonda, mm. beste amaika parlamentari badira Alemania osoan, alderdi honetakoak ere, ezkerrekoak, e, baita ere behaketetan eh, izan direna, bai. bueno, ez da gauza berria, orain, azpimarratzekoa da, e, ba, justo alderdi hauetakoei suertatu zaielako, eta zerbitzu sekretoak beti izan du alako mamu bat bezala edo susmoa handi bat bezala ba, eskerra eta eta komunismoa eta bueno, mm. ba, eskema honetan ondo edo naiko ondo esan behar da e, eh, dilink edo eskerreko alderdi honen barruan ere ba, realo edo izeneko asko, hau da moderatu asko ere bada badirela eta hauek ere observazioan egon du dira. E, honekin batera gaur e, ikerketak eta e, analisi politak zeuden komunikabideetan ikusteko noizanik aritxu den e, zerbitzu sekretoa eta e, beti zein e, e behatzen edo observatzen. E, orain dela irurogei urte jazitzera lako behaketekin, Alemanean batez ere irurogei garren urteetan eta laroi garren urteetan e, eman ziren kasu asko nun irakasleak edo abokatuak edo ezin zuten beren lanarekin jarraitu, beren profesioarekin jarraitu, mm. E, zerbitzu sekretoak hauek e, ba, estatuaren kontrakoak edo estatuaren mm. zako arriskutsua konzeratzen zituelako. Oza, zerbitzu sekretoaren funtzioa horregondu da beti. E, mm-hmm. bestela ere badira olako politikoa hondiak, baita ere berdeak, baita ere izan dira e, gaur, gaur egun ez genukela e, maila horretan inundik ere estatuaren zat eh, hartuko, bai. baina hoiek ere izan du dira zerbitzu sekretoaren ikusmiran. Mm. Eta, bueno, kasu bat harren, ba, honek bai, hogeita sortzi urtez salatu duela, mm. zerbitzu sekretuaren ikusmiran egotea, mm. hau da, gozna, eh, bueno, giza eskubideen aldeko ba, aktivista bat, bera abokatua da, eta poliziari kritika liburuak e, idatzi ditu, ikerketa hondiak egin ditu, konparaketa egin ditu, benetan e, oso interesgarriak dira bere liburuak, ba, gizon hau, e, hogeita emez urtez, e, egondu da, zerbitu sekretuaren ikusmiran, azkenean salaketa egin dio estatuari mm. eta irabazi egin du. Eta hau da kasu bakarrenetako bat nun estatuari zerbitu sekretuaren funtzioak direla eta salaketa egin eta irabazi egin duten. Mm. Bueno, ba hemen gaur Alemanian e, eh, mai gainean ba, beraiek sinisten duten demokrazio horretan dagoen funtzio hau, hau da zerbitzu sekretuarena, ba, nolakoa den funtzioa noren, noren zerbitzuetan eta zehazmoekin. Gogoratzen dugu berriz, neonazien kasuan ezer egin ez eta mm. aldaketetan ere eh, neonaziak e, eh, vigilatzeko, behatzeko, ah. Zegoen eh, taldea, lagun gutxi batzutakoa zan, kide gutxi batzutakoa zan, eta kasu honetan berdintsua da, hau da besti, zazpi kide, zazpi e, izan ditu zerbitzu sekretuak e, alderdi, ezkerreko alderdia e, behatzen, mm. eta, bueno, neonazi hauek eta erailketak egiten ari zien hauek kontrolatzen, ba, antzeko parezido, ez da, e, taldea asko zaundiagoa izan. Hauze dugu, ah. hauze nuen gaur, eh, komunikabide ofizialetik gaia. Eh, bueno, ba, azken jakin badakigu kontrol bideak eta observazio bideak eta hor ditugula. Mm. Eta, bueno, ez da gaizki berriz ere gogoratzea nun dauden nortzu diren eta zein asmoekin hor diren. Sí, y desde luego bien, bien hacemos en señalarlo en esta crónica, porque como bien has contado, pues en un principio este suceso que a finales del año pasado pues encontró ahí pues las investigaciones de estos de estos servicios secretos cada vez tenían pues tenían unas ramificaciones pues un poco peligrosas según según se destapaba el, de la investigación a estos nazis, pero efectivamente ahora saltan estos, parlamentarios y que nadie piense que, es cosa, pues bueno, de, gente que está ahí metida, porque el abanico se abre en su totalidad y la población, la población entera eh, puede ser objeto de, de estos seguimientos y bueno, eh, ya hemos tenido la, oportunidad varias <laughs> veces de hablar de, del gran ojo de, eh, que del que nos hablaba Orwell o de todo el sistema de control y de vigilancia y bueno, sí, también hemos, eh, bueno, de alguna manera eh, tenemos constancia bien cercana de, estos casos de observación que, como tú dices, nos puede tocar a cualquiera de nosotras. Eh, es una forma de constatarte precisamente cuando estamos en este bueno, de alguna manera para yo creo que toda persona que, que demuestra su actividad, que no quiere estar callada y bueno, y en casos como los nuestros, que quizás este no estar callada se pase hasta las ondas, mm. eh, de cualquier manera, sí, sabemos que están ahí, que nos escuchan los teléfonos y que y que, bueno, de alguna manera yo creo que es su estrategia del miedo para, para, para hacernos callar, ¿no? Sí, sí, desde luego, desde luego hay, hay casos también, pues igual pueden parecer aislados, pero de personas que, claro, sin, sin saber, sin saber del, del seguimiento al que estaban siendo sometidas, pues han tenido unas trayectorias penosas en sus vidas, es decir, pues sus vidas se han visto pues conducidas por una locura que, no terminaban de, entender y, como digo también fruto de, de estos seguimientos policiales o de, de, policías secretas que bueno cuentas en, en Alemania pero todos, todos los estados tienen sus equipos de, de inteligencia y a esto se dedican. Sí, bueno, en Alemania, como ya decíamos, que es un estado que por, <laughs> por lo bueno, por lo malo, eh, se, se ata bastante, bastante a, sus propias leyes, pues en Alemania en los casos de que se están dando eh, escuchas o observaciones, está el Estado obligado en un momento dado a comunicar a la persona que ha, mm. que ha sido yo digo víctima de estas de estos seguimientos eh, a comunicárselo y por eso estamos teniendo entonces noticias de, de este tipo de, observaciones que como tú dices bueno yo creo que tienen esos aspectos que estamos nombrando no por otra parte tener conciencia que es una forma de intimidación pero por otra parte no olvidar que sí que, como tú decías eh, llegan a, afectar tu vida ya solamente desde el hecho de saber y de pensar que que sus, ya no sé si sus ojos, pero estas sus narices eh, curiosas están metiéndose en, lo que, bueno, eh, consideramos eh, esfera, esfera privada. Sí y por otra parte recordarnos que por una bueno al menos es lo que lo que yo creo que, que la, enseñanza que saco de esto que es que por una parte acordarnos siempre de que están ahí tener conciencia de que están ahí también tener conciencia de que si están ahí por alguna parte también parece ser que es porque les les molestamos y bueno y tener y al mismo tiempo tener la seguridad eh, bueno de lo que se está haciendo pero también tener la previsión y, el cuidado y también la protección hacia uno mismo y hacia los demás con lo que se está haciendo y diciendo y sin embargo aquí seguimos hablando desde desde las ondas que no nos van a callar Sí, así es, así es. Un medio libre, desde luego, tiene, tiene esta disposición. Añadiría lo que terminabas diciendo, pues eso, la cercanía la solidaridad y el apoyo mutuo. Es un, es un elemento que ayuda a distinguir los que estamos y los que están contra nosotros, por decirlo de una manera. Sí, bueno, y quizás hay también, bueno, no sé, una manera también de, de, apoyo, de ayuda, que yo creo que en estos casos eh, no se viva este tipo de observaciones, este tipo de persecuciones de manera individual, por supuesto que, que, afectan a la persona y que individualmente, o, pero que no se vivan de una manera individual, sino que lo mejor yo creo que es eh, transmitirlas, hablarlas y buscar como tú decías, la cercanía, porque al final, bueno, eh, esto también es un poco, en algunos casos, una especie de lotería mm. y que no, ya no lo consideremos, digamos, como una, como una cuestión individual, porque mm. yo creo que eso también, eh, ¿no? Sí, busca mermar un Sin que nadie se pueda decir que no sé, el miedo cada uno o el susto cada uno lo pueda vivir como, como lo viva, mm. pero que para eso, para eso estamos, estamos los grupos y está la comunicación, ¿no? Muy bien, Isa. Pues ahí nos quedamos con estas palabras. ¿Tenías alguna agenda de algunos actos que se van a desarrollar por ahí arriba? Sí, sí, sí, sí. Bueno, estos, aquí yo no sé si es porque el invierno, pues bueno, no, no hay fiestas, no hay tamborradas, no hay carnavales, no hay qué más cosas tenéis. <laughs> Ah. Pues aquí la verdad es que los inviernos suelen ser activos. Y a ver, Empezamos eh, hablando ya de febrero, que lo tenemos ahí a la vuelta de la esquina, ¿no? Ya hablábamos de que va a haber, eh, de que el día, el sábado 4 de febrero, es una convocatoria de Día Internacional exigiendo la libertad y por lo menos exigiendo mejores condiciones carcelarias para Leonard Peltier, este compañero ah, de la American Indian, eh, del movimiento de los indios americanos, norteamericanos, que mm. lleva encerrado desde los años 70, un mm. compañero que está enfermo y de que para cuya libertad también en casos parecidos como Mumia Mujamal eh, eh, no hubo nunca pruebas eh, de lo que se le acusa y en este caso bastaría una firma del presidente de los Estados Unidos, del señor Obama, para ponerle en libertad, a saber si Obama, antes de que se vaya o de que se quede, pues echa una firmita y para eso, de todas formas, para que no sea solamente eh, su labor, sino que podamos exigir la libertad de Leonard Peltier, Día Internacional, el 4 de febrero. Ahí va una. Eh, en esa podéis participar, seguramente podrá haber en los, supongo que en los lugares donde haya entidades de los Estados Unidos o, ah, consulados o cosas parecidas, puede ser que haya, que haya protestas. Eh, luego hay un congreso aquí en Hamburgo que es un congreso de búsqueda organizado por el movimiento kurdo y de cara a buscar alternativas alternativas, digamos, de creación desde la base al, capitalismo. Va a ser una discusión en la que vienen eh, gente, bueno, de gran nombre y, no sé si de grandes ideas o de grande esto, pero bueno, vienen, como decíamos, una cantidad de personas también de Estados Unidos, de Sudáfrica, eh, de Italia, bueno, era de los que más sonaba, este, hablábamos antes del Tony Negri, mm. también de la de India, una mujer que voy a mirarme la chuleta antes de que la diga mal su nombre, pero Roy es el apellido, una escritora que se ha implicado mucho en el movimiento de los microcréditos, o sea, defendiendo ah. que pueda haber una alternativa también a todo este mundo de los bancos y que en mm. India está salvando o está ayudando a, componer la vida a, muchos eh, campesinos y campesinas sin recursos. Esta, esta mm, Arandata, creo que se llama Roy, también va a estar presente bueno, y desde Euskal Herria va a estar desde la izquierda Ana Meso, y bueno, será un congreso de, supongo que de, mucho hablar y espero que de, alguna propuesta concreta. Sí. En febrero sigo con la lista de trabajo. Se celebra la, semana, eh, bueno, eh, la semana anual, eh, como todos los años, la semana de solidaridad internacionalista o de solidaridad con Euskal Herria en el mundo, mm. la, semana de Azcapena, que va a ser desde el 20 de febrero, desde el 19 de febrero, durante una semana em, esta, esta semana se celebra en distintos lugares del mundo en Alemania en concreto tendremos actos eh, sobre el libro Democracia y Tortura de Xavier Macazaga, con él mismo como ponente mm. y también participación de de miembros de ECHEDAD. En mm. Italia van a celebrar el día 3 de febrero, no, el 3 de marzo es, eh, se va a celebrar una manifestación porque Azcapena cumple también 25 años o 25 años de los trabajos de solidaridad internacional desde esta mm. estructura y los grupos de solidaridad con Euskal Herria se juntarán en Milano el mm. día 3 de marzo, ya saliendo del mes de febrero. Y bueno, otras citas menos, <laughs> menos eh, invitadoras, pero que también hay que pensárselas de alguna manera, es que en Berlín se van a dar dos encuentros. Eh, uno ya me parece que es en este fin de semana de fin de, de enero y el otro a mediados de febrero. Uno mm. es sobre las policías europeas, quiere decir que se reúnen los responsables de estas estas eh, entidades y también otro de ministros de Interior europeos. Esos van a ser en Berlín y supongo que los la gente de Berlín entonces tendrá algo que hacer para que estos señores y señoras pues se lleven algún mensaje también para casa. Esperemos que haya respuesta a esa, a esa reunión de, de Europol, Europol, la policía mm, le llaman. Y bueno, pues ahí, aquí le lo dejamos. Te agradecemos esta crónica, Isa. Una vez más, pues un poco nos has acercado, pues sí, un poco ese, esa parte de, la sociedad que vive al norte nuestro y que desde luego muchas veces pues nos, nos revela también eh, ciertos paralelismos.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 Etor zaitez bisitan edo jarri gurekin harremanetan zure inguruan gertatu diren edo gertatuko diren kontuen berri ematera. Zerretegia! zintzilik irratiko saio informatiboa. Egunero, iluntzeko sortxietatik aurrera. Errepikapena eguerdiko ordu batetan. Erretegia! Entzun eta parte hartu! irubebikoitza.zintzilik.net FM! Eun! jarraitzen duzu ez, entzilik erratiko erretegia antzuten, eta goentxe, ba, telefonaren bestaldean, azier daukagu, hau pa, azier? Hau pa, Eta, bueno, zurekin itzegin nahi genuen, zer, badakigu Mikel Azulon, biladi adi, amaika begirada da palestinari euskal herritik, ba, liburuaren aurkezpena egongo dela, hosti honetan. Ez da liburu soil bat, baizik eta liburua, argazki batekin, e, baitare musika badago erakusketa bat ere badago txaian zai arte irike dena ba Mikel Azulon bertan eta bueno, guzti horretaz hitz egin nahi genuen, ez? Pizka bat azteko, ba, ba orkestea, zer da biladia di amaika begira da palestinari euskal herriti, zer da proiektua? Bueno, ba, ostia lanetan aurkeztuko duguna, eta igarra ben azte hartetik aurrera, ba, Mikel Azulon dagoen argazkera guzketak, ba, badira, oindela 2000 eta bedeatziko uran, iraia eta zauztaian, ba, bueno, ba, palestinara e, eh, joan dako bi taldeen, eh, ba, bueno, nola emaitza, ez da? Bi talde esaten dut, bitxandatan egin zan, brigada hori, e, brigada kultural leitu genion, izan ere, ba, ba bueno, e, Euskal Herrian, ba, bai, askapenak, edo Komite Internacionalista, edo bestelarako talde internacionalistek, antolatzen dutuzten brigada, uizko brigadetatik, ba, bueno, pizkat, aparte, o bereziago izan zen, pizkat, ba, bueno, e, eh, palestinari elkartasun adirazteko beste bide bat eh, bilatu nahi izan, eta, eta bueno, jo zen, e, eh, kultura enbidetik, eta orduan, ba, Euskal Herrian kultur gintzen, e, komunikabidetan, o, e, herri mugimenduan da bilen, o, da bilen jende, bueno, arloz Bonitako jendea batu eta esan bezala, dotan joan ginen, eta eta han zer gertatzen aitzen ikusi, ikasi eta hueltan ba bakoitza bere arlotik e, ba bueno, adierazteko, pues hobekien dakien dakien modual. Eta bueno, ba esan bezala Mikel Azudon ostialean duguna da eh, ba urte bete terdi honetan egindako lan txiki hoe guztien Bueno, baiteko txapela, txapela dena, ez? Hor, liburu horretan eta ze horretan, ba, da, ba, bueno, guk ikusi eta sentitutako guztia Palestina. E, liburua hemen daukagu, baki guztiaren aurkeztuko duzula, baina ja Mikelati pasagera eta eskuratu dugu, eta hor, ja, bakarrikan ja begiratzearekin ja lehenengo irudia ez, hor ikusten den txikizioa, aur bat ikusten da baita ez dena erabasun txitu dago, eta aur bat korrika edo, ikusten da albo batean, imaginatzen dut palestinara sartzea, palestinan bertako lagunekin egotea, e, palestinan egun oie bizitzea, ba ezela, ezela errexi izango, ez da? gainera gure kasuan guk iraileko txandan eh, parte hartu genuen eta bueno bakoitzak bide ezberdinetatik e, ba, bueno, bide ezberdinak hartu genituen palestina zartu alizateko askotan odisea bilakatzen da e, ba, palestina zartea eta bueno, <laughs> ba, esan bezala nireziko momentu nera kutsi izan ere bai niri, bai alaberiko irretiko kide bati eta eta gatako beste kasetare bati ba, ba, zera, jordaniatik eh, Israelea azarteko txepoitan, ba, esan gintuzten geldituta, pues, pare bat orduz, bilustu, gure gauza guztia goiti beramiatu, eta horren ondorioz, ba, garako kidea, Marcelo Diaz, ba, e, ez zioten utzi Palestinan, Palestinan sartzen. Aitzake izan zen, aurretik egon azela, ez? Hori izan bere, bere, bere delitua, ez? Palestina eh, egon izan aurretik Orduan ba, lenda iziko jointutik eh ba, 10 ziguten ze izango zan zer den estatu estatu ezbaldarra eta eta hori ba bueno, ezbaldarren inguruan izan dezake dan bezola ba Palestinaan egia zen eh asko edo beso zabalik hartu gintuzten, ez un inoiz inon garazo dikitan, etxe guztiak irekita eta ba handik ibile ginen bi bi aste hoietan ba ba aukera izan genun eh ba, bai eragile kultural, politiko e, eta herri mugimenduko ba adibidez enbakume mugimendurekin eta gonginen, o bueno, ba, ezagutzeko aukera eta aipatzen du Jordania izan ere ba gazan, ez, Palestinako beste beste parte hortan sartzeko aukerarik izan izan ez genolako, ez? E, debeku debekoa dago hor sartzea ez baldin bada Israelgo gobernuak bereziki milaka tramite egin ba, beraiek zuzenen emandako behimen berezi baten bitartez, hori ez baldin badakazu, ba, ba, bueno, ezin zara sartu, eta gaur egun gazala, pues, ba, gehienok ezagutzen duguna, ez, mundu, mundu maian dagoen e, kartzelarik eh, handina, ez, izan ere, muga guztietan balakate kartzeleroak ezaten aldizutena, ba, zein sartu, eta zein, zein ez, ez. Eta, bueno, e, hola, sibir ginen bihaztez, Zizkoronian gora da bera, eta argazke hori dira, dira, pues, bueno, gure gure begiek ikusi ikusi zuten, eh. Bai, benetan oso argazki askotan agian askotan ikusitakoak esateagati baita ere, ba bueno, ba beti ere asko adirazten duten argazkia dira, ez? Soritzarren ikusten batzutan ohitu egiten garela alako irudiak ikustea, ez? basun txiketarenak, eh emakumeak negarrez, aurra enbegiradak, eh polizien checkpoint, eh pillo bat, arresia, ez, irudi horiek ikusten ja, baina, bueno, zuek argazki hauei gainera gaineratu dio zuena, izan da, ba, testo, testo mordua, batzutan bertsoak, beste batzutan, ba, gogo eta desberdinak, bai bertan egondako jendea, eta baitare, ba, bueno, bertara junez, baina zuek nola ba, proiektu honetara lotu ditu zuenak, ez da? Bai, egia zan, oso ondazaldu duzu, izan ere, nire, bueno, egin dizkiaten elkarrizketan eta beti galdetzen dute bazen modu, ze zenbako sentazioa izan zen unan, eta eta niretako politena, eta aldi berean gogorrena hori xe bere izan zen, ba, askotan, ba, askotan e, mil aldiz errepikatuta ere, ba, ikusi ditugun argazki eta irudi horiek, ez, telebista edo komunikabide handietan, ba, txuntxiketarenak, jazartarenak, errepezi bat, checkpointan, arrezia, ba, ozia, oiek askotan nola beti komunikabideen bitartez bezik ditugun ematen du dela filme bat, fikzio bat, ez dago la benetan artean, e, eh, ba, bueno, jende arrunta, egun erokotasunari, ba, eldu nahi diona eta, eta, eta ezin, ezin ezko egiten zaiona, ez, eta niretako gorrena, hoiz izan zen, ez, ba, argazke egin artean, ba, bizitza da eh, jende arrunta dagoela eta bizi nahi, nahi duena. Ez? Orduan, bargazkekin, ba, egin genuen bueno, ba, guazen buelta bat ematera eta guk, geuk, guk egin dako argazkiei azalpena eman beharrean, ba, guazen Euskal Herriko, eh, ba, arlo ezberdinetako jendeari argazki horiek eskintzea, eta beraiek, eta gehien palestinan egonez, argazki hori, askotan agian esan bezala, ba, komunikabien bitartez ikusi izan dakoak, ba, ba, bueno, zer ekartzen, ekartzen dion gogora, eta, eta hori jaso ditugu jaso ditugu liburuan, ez? Azken batean, ba, ba, guk ze Euskal Herrian zabaldu nahi dugun, Israeli boikot ekimena, ba, bueno, sozializateko beste, beste era bat ere, ba, delako, ez? Ba, arroz benitako jendeari, ba, gonbide, gombite hori egin, egin izan ere mitartez. Mhm. Bai, agian hori ez, aipatzen duzu ez dela, gelditzen erakusketa edo liburu zoil batean, baizik eta gainera horrek egiten da ez, elkartasuneko keinu bat, eta, eta boikotari, ba bueno, eusteko usteko, ba, bueno, ba, legin bat, ez, ez, ez da, nola no, no ikusten dute beraiek bertatik, ez, anegontza deten ez, ba, palestinarre boikotaren adibidez asko den, ba, total hemen, ez, ba, hau erosi, hemen erosi, bestean erosi, ba, zinportako du horrek, ez, beraiek nola, nola, nola ikusten dute boikotaren asunto Bueno, boikota eh, ezan berra dago ez dela ba, europeo batzuk, edo gu geuk hemen euskal herritik, edo kanpoko beste inork proposetutako kanpaina bat ez, haizik eta oin dela zei urte terdi, zazi urte, palestinako eh, ia berrogei aldantalakunde ezberdinek, eh, zera, nazioarteko komunitateri egindako proposamena. Alegia, lagundu nahi gaituzu eh, eh, bizi, eh, bizi dugun apajearekin, ba, bueno, hau da, guk euk palestinarrok proposatzen dugun, proposatzen dugun bidea eta jakina guk, e, bueno, hori e, hori hartu dugu e, geure bezala, eta oen dela bi urtetik onera, ba, Euskal Herria Palestina azaria den bitartez, ba, ba, bueno, e, bide hori jorratzen da, ez? E, boikota, desinversio eta, eta zigorren, zigorren bitartez, ez Eta, bueno, uste dute, beraiek, esket, denek, be, denek erantzun ziguten berdina, bideo batzuk ere egin genituen han, ez, ba, alkarrizketa batzuk, eta azken galdera, bazuk egin diazuna zan beti, ez? Zer egin dezakegu guk, Euskal Herritik, gure txikitasunetik, ba, ba, aurrean daukazuten munduko laugarren potentzia militarrik eh, handienari aurre, aurre egiteko, ez? Eta erantzun erabatekoa hori izan zen, ez? Ba, ba, nazioarteko komunitateari gure herritik bertatik, ba, erakusta, Benetan Israel dela, ba, ba bueno, oin dela amarkada batzuetako eh apartheidaren Egoafrika, Egoafrika bezala, ez? Eh, e, eh, estatua rasista bat, ba apurka apurka da ba genozidio txie, genozidio bat burutzen daiena beste beste kultura eta beste herri baten baten kontra, ez? Bueno, eta agian ja, bukatzen jumea dugu, baina agian komentatzea, ez zer da ostiralean, Mikel Azulon daukazue, aurkezpen hau badak, baitare, ba, Euskal Herriko beste zenbait lekutan egin duzuela, ez? Baita, zer, da non egin duzu eta zein izango da ustutu e, eh, otsaiaren 6 arte, ez badut gaizkira kurri ongo dela Mikel Zulon erakusketa, baina bueno, ostiralan egingo duzena ze aski zer izango da. Bai. Eh, bezala aurretik, bueno, durangoko kazoko aurkeztu genun eta horren ostean e, eh, azpeitiko San Agustin horietan ere izan ginen eta hori nere gara ba, bueno, urte osoan e, ba, bueno, itzaldia eta erakusketa ba, pizkan mugitze eta bueno, ba, ba, ostiralean egingo duguna da, ba, ba liburua bera, proiektua bera, ba, azaltzea, e, ba, argazki bitartez. Berez, pentsatu genuen politena izango zala, e, ba, bueno, liburuaren ariketa bera, italditan ere errepikatzea, eta argazkien bitartez, ba, ba bueno, argazki balkoitzak, e, ber referentzia egiten dira gora bati, sentimendu bati, edo momentu bati, eta, bueno, pizkat e, ba, Palestinan zer gertatzen den, E, edo bintaz guztia ikusi genuen, ba, argazte hien bitartez, e, e, asfaltzea apurta ez? Inongo, bueno, itzaldi formato mitiko, inongo adituak izan gabe, oizik eta, bueno, bakoitzaren, e, ba, bueno, sentimendutik eta guk ikusi eta, eta ikasi genuna tik abiatuta, ez? Hori parte bat eta beste parte bat, ba, oin arte ez duguna ipatu, ez? Ba, liburarekin batera ere zer musika zede bat egon badago, eta horro de amaika amaiko amabi kantu, e, eta bueno, horiek ere, ba, liburuaren eta bere egin genuen, ez, ba, jendeari eskatu kanta, kanta bat, e, ba, palestinari edo proiektori laguntzeko, ez, eta orduan, ba, e, zerean parte hartu duen, eta palestinan ere izan ziren arramaskako bikire, ba, bueno, itzaldiaren ostean, edo solo ostean, e, ba, bai palestinan bertan grabatu genuen, ba, kanta bat ere joko dute, eta gero, e, beste, bueno, palestineakin otu daukaten beste iruzpalau kanta, kanta joko dute. Vale, el carrisko bukatzerankoan jarriko dugu eta CDa utzi dugu hor prestatuta, orduan jarriko dugu aramaskakoa. Ze modu sartu zuten palestinarrek, por cierto, kontzertua? Kontzertua, jo, ba, <laughs> han egia zan, ateatzen genuen gitarra eta tresnak eta eta irautza bat eh, montatzen zen kaletan, eta egia zan, e, eh, ni flipauta gertu nintzen, zen ba jende etorri bakarrik doinu pare bate eginda, ez? Hori askotan hori egiten genuen, ba itzaldiak, e, bilerak eta bueno, e, bilerak gora ta bera izan gero egun akotasunean ba ba txalde partean kalea mazen ere, atera tresnak eta hasi hasi jotzen eta eta ia izan e, Kristo la mundial izan zen eta gainera aukera izan genuen musikaldetik ere ba Bueno, el cartazón bat egiteko, ba errefusiatuen moan, ba, hango ume guztientate, ba, kontortu moko bat antolatu genuen, eta nik ez dakizen bat ume, biziko ziren e, eh, e, eh, balatako refusiatu ere moan, baina ziur nahi ziaia denak antzirela, borka eunka ziren, eta, eta gainera, ba, bai, pirritxe eta porrotxek eh, hango musikariekin maite zaituta lagieraz grabatzeko aukera izan genuen, arramazkakoek ere hango reinbana oso bakarlari ezaguna den ezaguna denarekin ere, ba, bueno, kanta algaratu zuten, hango jizkopero batzukin laguntuta, bueno, ba, aldorretatik e, eh, musikalki oso emaitza, bueno, polita uste lortu genuela. Zulatu eh, daiteke liburua, pentsatzen du Mikela Zulon bertan egongo dela, ustiraletik aurrera, eh, baino bestela norbaite nahi bali eta bueno, gaur egun nola internet bidez ere dozen lekutatik entzun daitegen zentzirik erratia, ba, norbaitek zulatu nahi bali ba, nora, nora jodezake ba, horreta inguruan errezena izan bezala Mikel Azudon bertan eh, eskatea da, am, ale batzuk utzi dituguta, eta gero, ba, hor gabiltza Euskal Herrian zehar, herri ezberdinetan, hau no, eh, liburak usten, ba, ba, bueno, Urola Kosta guztian, Gernikan, Bilbon, Gazteizen, Iruñan, hor kapitaletan badago, ba, jonan eramango ditugu, bueno, eh, nik ikuste dela zonaldeko baldin badira, ba, horretan, eh, ba, Mikel Azulon bertan galdetzea, edo zuei, eta ba, bestela interneten biladi, biladi adi jarrita, biladiadi.wordpress.com godugunean, hama da gure telefonoa, gure emaila, eta ba, idatzi edo deitu, eta, ta bueno, bilatuko dugu elaren bat liburua helarazteko. E, azkeneko galdera e, jarraituko du proiektuak daukazue asmoa baitare aurte palestinara hueltatzeko agian gazan sartzea saiatzea badakit oso oso saia dela baina bueno, badaukazue aurten gorako egitasmorik aurten gorako izango da <clears throat> egitasmoa bera sozializaten jarraitzea izan ere zan ba, bezala durango kasokan aurkeztu benun eta eta bueno, ikastorte netan guztian maibiliko ba, gara euskal herrian zehar gora eta bera ba, ba, hau bezalako elkarrizketak egiten, ja, pilo bat egin ditugula, e, erakuspena, oza, erakusketa mugitzen herri zerri, itzaldiak, zolazaldiak, berreli boiko zen zareare horren berriro berpiztu, berpiztu dela indarrez, ba, bueno, gure karpentsa egiten, eta, eta bueno, segurena hortan, horta, horta edikatuko gara. Gero gira da, bos, bakoitzak, e, batzuk, ia voltatu izan diela pare bat aldizia Palestinara beste proiektu batzuk egiteko, bueno, azkenean eta e, bizipen horiek ere oso, bueno, maia pertsonalekoak ere izan ziren, eta bakoitza den belar lotik ari da, ba, bueno, aldo neurrian, aldo moduan, zea, e, ba, ba, bere egiten, ez? Baina, bai, bueno, aipatzea, e, oin dela, azte bete, edo izan zen, azkapena talde internazionalistak bere, bere brigadak aurkeztu zituela, aurtengo brigadak aurkeztu zituela, eta tartean, ba, ba, Palestina, Palestina izaten da, eta urten ere, ba, bueno, talde montatuko da. Ez dakit gurearen izaira bere izango duen, imazinatzen dut agian pizka politikoa izango dela, edo, bueno, hori, askapena ekin alemanetan jarri, eta tantxe izango da, no, ba, bueno, Palestina erajun eta alkartasuna dira bueno, bide bat. Ba, ondo da, Ba, hoxe, ba, gure aldetik hori zen. Jakin nahi genuna, e, ostiralean, arratxadego gozortiten ez, gogoratzea, Mikel Azulon, egon gozaretela, ba, diapositibekin eta musikarekin eta argazki guzti hauekin eta bizipen hauekin, eta, ba, ez dakiz zerbait gehiago ipatu nahi bat bukatzeko? Oso, edortu, esker, eskerrak zuei, eta, eta ostiralean, ba, bueno, pizkal gehiago jokinei, nahi, nahi duenak, balakala, balakala aukera gurekin elkartzeko, eta pizkaritza egiteko guztien artean. Venga, hem de mi Llesquer. Ai, que sort jo. جاهزين؟ نعم صوت أعلى جاهزين؟ نعم يلا وين ما أروح بشوف حدود سجن الإنسانية لأطفال العالم حرة وأنا مالي حرة خم سين سنة احنا عايشين ورا سجون البنود اللي انا ما يتغير مش حاسين ولا نور الاسياج منها احنا شايفين سما لونها ازرق غما ابيض بنص نجمات ذكراك انت مخيط بس بس انا صامد عايش متفائل ما تعزل من الامل بيجي دار فاصل يدور دورنا مربوط فلسطين كجنين لحبل الطابور بالارض جذور شجر زيتون ضل تولد وتجدد وتجدد غصون ممدود للسلام معروض لاحتلال الرجال ما يريد استسلام طب ليه؟ ليه أنا اللي ما إله حرية لأني أنا رافض إني أعيش بعبودية وين ما أروح بشوف حدود سجن الإنسانية للأطفال العالم احنا بندور على السلام بين أيوة. قوات حرب رواد حرب معهم صرنا ولاد حرب نطلب الحرية من السجون المعنية انه نكون مع اللي دايما مع مية من التفرج اطفال العالم الحرة دايما ضل بتدحرج للحياة المرة وقواتنا شاطرين بس بتبهرج الكلام كلهم ماخذين تخرج بتعرج الاوطان واحنا نعم. بنستعمل قوة عشان الضعف بنتحمل الموت عشان الحياة تعملنا بلطف مش بقصة للحياة انولدنا ولما لقيناها مش بايدينا جربنا ناخدها فمتنا كل اللي طلبناه كان نفس اللي ضحيناه عشان لانه برضه كان نفس, انت قول لي ليه اطفال عالم حره واحنا مالنا احنا مالنا حريه وين ما اروح بشوف حدود سجن الانسانيه ليه اطفال العالم حره وانا مالي انا بديش اعيش ركبي وانا بديش اموت اجري وانا لساتني شايف الاحتلال مادد ايد لا مش للسلام مش مساواة بل تيهديني حبل مشنقة وكمان مجدرة وجدار اللي فاصل بيني وبين حالي اللي ما مخليني اشوف ضو السماء وام الواحد او خمسين ولاية تربي كمان ولاية اللي تربى على حساب غيرها متأسرة من امها الهنود الحمر متأملة تمحينا تغسل دماغنا تقولنا انه المشكلة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 Lelopean, otxaiak laurako manifestazio deialdia, dago, ez da? Bai, ba, bueno, ba, daramagu biltzen jabete pare bat, bueno, eh, azarua eskerostikan, ba, bueno, ba, gipuzkoan, ba, aurka aurkarian, ba, herri mugimenduak, elkartu geha, eta, bueno, pixka bat, ba, e, eskatzen duguna, bueno, orain arte eskatu dugun bezala, ba, azpigitura guzti hauek e, gelditzea, eta ez bat zabaltzea, ez, ba, beste gizarte eredu baten alde, ba, ba non naturbalia bideak eta jendearen ongizatea errespetatuko den. Eta, bueno, ba, idea nagusi hoiekin ba, ba, bat egin dugu denak, eta, bueno, ba, hor, ba, mobilizazio ba, deialdi hau e, luzatu genuen, ez, e, lauako. Eta, bueno, otzailaren laua bitartean, ba, baita, ba, entolatu ditugu zenbait e, aktibidade, ba, ez tabairak, e, ba, herri mugimenduetako kidekin, hemen eh, imartxa informatiboak, e, eh, proiektzioak, bueno, hainbat ekitaldi, ba, batez ere hemen e, donosti aldea, oso aldean, aita tolos aldean, baina, bueno, pixka bat, gipuzkoa osoan pentsatuta, ez? Mm -hmm. Ekin txauekin, urtarriak amairutik e, eh, ari zarete eta berez e, manifestazio egunera arte eh, badaude hainbat ekin txantolatuta ze moduz dihoaz adibidez mendi martza bat egon zen duela aurreko igandean ez duela bi aste buru hori da Bai, ba, bueno, egon dia itzaldi batzuk, o, itzaldi oso lasaldiak, bat e, urtarrilak amairuan izan zen, e, lehenengoa, eta hor Paulo Sastre idazlearekin izan duzen, sola salde hau, ba, berak idatzetako liburua jendartearen aitzea, ba, bueno, liburu horren inguruan, ez? Eta, bueno, gero igandean, esan dizun bezala, e, e, amabos, e, urtarriak egin zen enimatxa hau, ba, lasartetikan zubietako mendietara, eta bueno, hor ba e, makrospetxea eta arrozkailua eraikitzeko obra kasita daude lur mugimendua, bainzat eta bueno, hori inguruan maitare e, proiektatu eri daude ba, e, arrobi berriak e, buruntzan e, atxeteren tunela, biaduktuak eta bueno, ba, hor inguru horretan izan duzen martxa, ez e, bueno, ni ekitaldi hobetan ezin izan dube parte hartu, baino ba, bueno, barorasi hola nahiko ona egiten da e, txarra eta ez da berrogei personako kopuruak eta hola dira di ere antzeko zerbait eta bueno, e, horren segidan, ba, lehenko astean e, aste artean ba, lezoko e, ba, e, ikusi alizan e, pelikula dokumental bat, ba, baserriaren inguruan eta baita ere bueno, jende talde politia bildu ginean, hola taldea nitza, e, eta ditu ginean ba, dokumentala ikusi ondoren, ba bueno, ba baserriaren inguruan ba gaur egungo aurkitzen den egoera eta bueno, ba, eta ere pizka bat e, aurrera begira ba, ba, ze eredu edo ze alternatiba edo pues, planteatu egitezke e, e, horren e, inguruan egitu ginean ez da bairan, nola? Hemen e, Gipuzkoa eta batez ere hemen oarzo aldean badaude e, desente dan, tam, daukagun tamaina izan da badaude hainbat azpiegitura hundiak e, proiektuan Ba, zaila direla zerrendatzea, baina, bueno, aipatzearen gainetik hemen inguruan batez eragiten egiten dizkigutenak mm, jaizkibelgo superportuaren kontuarekin alegazioak e, alegazio epea aurreko astean bukatu zen, ukertzen ez iz? E, eh, bai, bakatu eh, bukatzen da hogeita sortzian, osea, aste honetan, bai. Eta orain gaude ba, hori alegazioa giltzen, eh, claro, ba, eh, hor onartu zuten duela hilabete batzuk, eh, ISA, edo informe de sostenibilidad ambiental, bueno, dela la eh, proiektua egin aurreti, ba, bueno, eh, egin tramitazio bat, eta, bueno, ba, ba alegez, ba, horrein alegazio pegat zabaldu zen horren ondoren, eta, bueno, ba, pentsatzen dugu, ba, eta de aukera hori aprobetsatu behar dugula, E, alegazio gehiena orkestu eta, bueno, ba, proiektua horrendik indarrean dago e, diote apirilean edo aurten izango ja erabaki orokorra, e, proiektuak jarraituko den ala ez baina bueno bai ikusten dela ja ez daukala lehen zuen bultzada e, gara batean ba, hor erakunde guztiak e, ados jarri ziren proiektua bultzatzeko mhm eta gaur egun ba, bueno, ba, erakunde batzuen aldetikan ba, bueno, e, bai inguruko udalak eta baita diputazioa ba, e, aurkako postura gaude, oza, jaz dago adostasun bat ez, e, bateratu eta orduan bai proiektua aldeotatikan kolokan da hola pues, e, kontutan izan ba, diputazioak e, asumitu behartzula e, tunel, eta sarbidean obra guztia eta bien kosto ekonomikoa ba, saspireun piko milioitakoa e, hori ba, ba, hori diru publikoa arekin nahi zuten finantziatu eta bidez hori kolokan dago baina baita e, ba, beste azpigitura asko bezala ba, gauden garai krisi ekonomiko garai hobetan pues, proiektu hori ba, gero eta Pentsatzen dugu, ba, bueno, eh dela kuestionatuagoak izango dira da, ez? Bai, lentasuna beintzat ez dira. Bai. Eta hemen oaso aldean HTAren obrak edo nola dago? Bueno, eh, HT, HTA, o sea, superportua horrenik hasi gabe den proiektua den bezala HT eh martxan dago ja urte batzuk eh obrak hasi zirela. Eta bueno, orain nahia ba eh Gipuzkoa mailan ba iria Hernaniraino edo eh gaude obrak, tarte batzutan noren ikasi gabe haude, baina iaia ba, donostiko inguruetara nio ba, e, obrak e, azita daude, ez? Mintzat e, eta mendi horrak eta gara bla. Dena den esan behar dugu, ba, e, orain dikan, e, atxete kostu osoaren euneko amabost, euneko hogeia bakarri gaztatu dela ez? Orduan pentsatzen dugu ba, bueno, ba ba orain dela momentua baita ere, ba gelditzeko, ba jarraitu herrian e, diru xauketa horrekin, ez? Osea, orduan dena dakigu, ba e, osea iran gertatzen, ez? Ba behardian e, beste arro sozialetatik ba e, murrizketak egiten da musketak, alde guztietatik eta berriz ba obra hau e, dirua jan eta jan eta gaina obra bat ez diola izango errentagaritasunik e, ez, ez duela e, erabilpenik izango ba, jende arruntaren politikan Bai, bai, elite batentzat bai. bihurtuko da eta gaina saiatzen ari dela kriminalizatzen horren kontra ari diren pertsona adibidez urbinako sententzia jada atera da Bai, e, duela gutxi, eta bueno, e, uste, ba, e, lau persona ziren baituta, eta uste, e, e, e, orotara, e, botabiela irurteko zigorra, ez? Eta, bueno, abian bat emate, eskartzelan, bukatuko du, edo, bueno, horrein ikan, baina, baina bai, oza, alde eh, oso eh, kriminalizatua dago, ez, ba, txeteren aurkako erantzuna. Eta, bueno, galetu dira ba, oarzo aldean, ba, guandikan e, ez dago obra proiekturik, e, orain e, nahi da e, donostia gaino ekarri, 2000 eta maseirako, eta ora aldaketa batzuk egin ditute, ba, badirudi e, arazo ekonomiko larria daudelako, ez, estaduak eta jauraritzak eta e, eh, arazoa ditute baita ere, e, finanziatzeko. Eta hor egin dutena da, e, bai mapatian, geltoki nagusia astigarraran joan behar zuena, e, hori alde batera utzi dute, eta menute sartu do e, donostiaraino, eta go donostitik irun bitartean gaur egungo trenbiretikan. Eta, bueno, hori da egin duten aldaketa hori hemendik irun bitartean e, iparralde bitartean oraindik definitu gabe dago edo utzi dute ba, beste garai batzutarako ba beraientzako okilagoak izango diren garaiak ekonomiko edo mm. hori ez dauka fetxarik eta bueno Baina aurten behintzat, 2008an Eusko Jaurlaritzak irakurri dugun egaitik e, irureundalaro milioi euro bideratu ditu atzeteren obrak aurrera teratzeko bai, bai. Naiko esanguratzu. Eta ekintza guzti hauek esan duzun bezala jozu, ba, gai honen inguruan, informatzeko, hausnartzeko, eta hauek guztia bukatzen dute, otzaiak lauko manifestazioan, eta egun berean sindikantue kantolatu omen dute beste deialdi bat, ez da? Ze, ze iritzi duzu horren inguruan? Bai, ba, ba bueno, ez dakit, ba, zurte txarra, bedak izan, nola esan baino, bueno, ba, historia bai pixka bat eh, aldatu duela ba bueno otsailan lauan ba, posible den elkartu ba, azpiegitura guzti hobek ba, kuestionatzen ailean pues, eh, sektore guztiak eta gipuzkoan hori gehiengo gehiengo bada ez Baina, bueno, beste komokatelea honekin, ba, agian, ba, indar batzuk bilbokoa bultzako dute, eta beste batzu ba hemen Donosti eh, egingo dugu manifestazioa oruan ba ikuste ba bueno ez da erakutziko ba benetan suma jende gauden aurka baina bueno ala ere ba, bueno ez du beste aukerarik izan ba bueno ba otsailan lauko hau e, azpiegitura hondien aurkako manifa hau ba saroatika nahi da prestatzen eta bueno ba bai biloko daitzen duten sindikatuak gero honen berri basuten, e, eh, adostasuna azaldu zuten, baina bero ba, azkin momentuan ba, beste komokatori hori atera dute. Eta bueno, ba, guri aldetik, bueno, berala pues, azpigituran aurkari geran buimendua, baina baita talde ekologista, eh, beste sindikatu, e, bueno, alderdi, ba, bueno, ba, bai pentsatu genuen ba, mantentzea eta eskatu genien ba, ba beregin aldetik aldatzea baina bueno ba zela beti Euskal Herrian ba urrungo astean ere e, beste manifa deialdi mordo bat daude hiru eta orduan ez genuen beste aukerarik ikusi eta bueno ba, aurrera tiratzea jarraitu dugu mhm. Bai, hemen Euskal Herrian agenda estresantea izaten dugu. Lentasuna markatu behar dugu, no, ze mobilizazioara joan, edo... Ba, espero desagun otxaiak lauko donostiko manifestazioa jendetsua izatea eta egun hauetarako antolatu dituzuen itzaldik eta hainbat berdina oso parte hartzaileak izatea eta batez be ba, gizartean gan hausnarketa gogo hori sortzea, ze azken finan aldaketak norberen e, lehenengo pausutik azten dira, ezta? Bai, bai, eta, bueno, irutzen zaigu, ba, orain momentu dena dela, ba, ba, bueno, pixka bat e, orain arte mandan politika hau, ez, ba, eraiki eta eraiki eta kriston diru diru gastuak egin eta hau dena ba, pixka bat kolokan dagola, ez, eta orduan, ba, aukera hau aprobetsatu dugula, ba, eta ezin dugula ez dara utzi ba, erakunden eskutan, ba, bueno, erritarrak egin behar dugula hor presioa. Mhm. Badak gugugan ez dutela begiratzen, begiratzen bai. dutela bere. Eta, bueno, ba, jendeari hori, ba, animatu behar gala, ba, ba hori. Oso, zer gaitu nahi baduzu, Josu, bestela ba, aurrengo arte, fitxatua zaitu eta <laughs> deituko zaitu gehiagotan. Bueno, esker. Bai, zuei, eskerrik Eta Amalurra maite dugulako Azpia egitura lan handia gelditu Abiadura hundiko trena Erraustegia Jaizki bergo superportua Oiartzun lezo gaintxurizketako Plataforma logistikoa Irungo olabarriako ternika Donostiako metroa Zubietako makroespetxea Ingura bideak, topistak Gipuzkoa desberdin baten alde jendarte eredu aldatu, azpiegiturak gelditu. Otsaiak lau, Donostiako bulebarrean manifestazioa. Manifestazioa. Manifestazioa. Azkida. Denok kalera. Mugu izaitez. Eta hortzak erakutsi. Eta Agenda entzungo dugu orain, elkarrezketen ondotik. Ostiralean bihar trintxerpeko mogambo aretoan, bederatzi terrietan The Happiness Project, Gira Nice eta iru zazpi behatzi zazpi taldeen konzertua. Bestalde merkatu zarran endaian amarterdietan The Sporting taldearen eh, kontzertua ikusgai eta dantzaldia Mikkel Hatz taldearekin urtarriaren hogeita zazpian merkatu zarrean gaueko amarterritatik aurrera. BUM ba, BUM ba, BUM ba, BUM BUM Tira eta aurrera goaz agendarekin e, Xavier Leteri omenaldia eskeniko zaio larun batean e, eh, Uztailaren hogeita sortzian Amaia Kultur Zentroan arratsaldeko zazpitan. Bertan kantautore oi lagunak eta inguruko musikariak parte hartuko dute haien artean Einaut Elorri eta Ken Zazpi, Ale Sardui, Gatibu, Mikel Urdangarin, Javier Muguruza eta Petxi. Eta larun batean baitare trintxerpe bide bide bietako kontadores gazte zentroak larrata antzez lanaren emanaldia antolatu du zazpit teletatik aurra. larumata utzi eta iganderekin eh, goaz, ah, aztu, aztu gabe, larumatean e, eh, preso bat egunkari bat, barrikotea izango da oiartzungo ergoingo auzokalte elkartea. Ba, urtelaren nogeita behatzean igandean, aratsaldeko sortietetik aurrera, lakasitak aztetxean, eri, E- erio eroi antzutlana ikusteko aukera izango dugu. bertan, Ainoa Alberdi, Amaia Korral eta Oier Gilan izango dira antzesten. Etorkizuneko uneren batean, hildakoek usteltzeari utzi diote eta senide gorpuen eh, kargu egin behar dute, haiekin elkar bizitza eginez. Beste aldere esan behar dugu, lehen eh, igande horretan bertan, Nezoko gezala aretoan, seitan bertsolari filma ikusteko aukera izango dela. Eta, bueno, igandearekin eh, beste bizita oi hartzunen, e, eh, bueno, Bapirritz Porrotx eta Marimototxen ikuskizuna izango delako e, zean e, oi hartzungo Donostiako emakumeen etxeko jarduera batzuk proposatuko dizkiegu, dizkizuegu. Badakizue, okendo kalean dagola emakumeen etxea mm, zenbakian. Adibidez, zaintzaien txako kafeta hierrantolatu dute behar izanen inguruan. Urtarriak hogeta marrerako astelenean arratzaldeko lautatik zeitara. Antolatzaia berdintasun zaia. Erakusketa bat antolatu dute bebai emakume kirolariak beste garai batzuetan abenduan hogeta batetik e, ireki zuten erakusketa hau eta otsaiaren hogeta birarte egongo da. Antolatzaia Motxila Rojas Elkartea, Asociación de Mujeres. Eta horrela mm, asaltzen en el cartea... Somos un grupo de mujeres que hemos constituido una asociación sin ánimo de lucro cuyo objetivo principal es promover el trabajo decente, así como la igualdad de oportunidades en el mundo laboral entre mujeres y hombres. Queremos defender, amparar y promover la integración de las mujeres que trabajan en oficios considerados masculinos. Mm, segeiago, segeiago, bai, badago itzi arsigaren liburu berriaren aurkezpena. Sexual herria liburuaren aurkezpena urtarriak hogeta sortzian izango da larun batean arratsaldeko zeitan emakumeen etxean. Eta bilgune feministak amar urte, Euskal Herriko bilgune feministak amar urte et, egin ditu eta guztiokin ospatu eta aurrera egin nahi dute. Donostiako bilgune feministak hamar urteak ospatzeko bertso askari antolatu du otzaiaren laurako. Amai agirre, onintzen baita eta zue guztiokin baskari eta giro gozoan elkartu eta ondo pasatzeko. Egiako arrano elkartean izango da eta torri joan nahi izan ez gero, ba, donostiako bilgune feminista dana elkarrekin arroba genmail.com elbidera bidali beharko du abisoa. Anima zaitez eta ekarri lagunak ere, zuekin izateko gogoz. ori mm, hori donostiako bilgune feministak pasaduen prentza barra eta honekin batera, ba, datorren martxoaren bi, iru eta lauan, leitzan, emakumea abertzaleon bosgarren topaketa feminista burutuko dute. Izena ematea, topaketen parte hartzeko datu hauek, datu batzu bete behar dira, eta badago aukera mm, e, skuorria topatzeko 2000 topaketak feminista.wordpress.com elbidean. Hor topatuko duzu izen emateko argibideak eta egun guztietarako baldin ba, basoaz hogeta boste euroko presioa du. Aldiz egun baterako otorduak barne amabi euroko prezioa izango du. Ba, esan bezala 2008 topaketafeministak.wordpress.com elbidean informazio gehiago topatzeko aukera izango duzue. Gogoratu iganduantan mendi martza bat dagola mm, kanpokaia eta plataforma logistikoa salatzeko lesotik abiatuko da goizeko amarretan. Eta uste dut irratira inbat zede iritsi zaizkigula eta bat esagutzeko aukere izango dugula, ez da? Kompa? Si, si, si, si, estaba preparando. Bai, estaba eh, la, batería de, de troyanos que nos están enviando a los a los ordenadores estaba un poquito despistado. Pero bueno, el CD lo vamos a usar en otro formato, en, el formato eh, físico, no aquí en MP3, o sea que este no nos va a fallar después de, este impacto que estamos recibiendo que está aquí. todo pensado. Todo lo que llega. Pues nada, el CD que nos ha llegado a la parte de correos, eh, aparte de unos cuantos más, el que hemos mm, destacado para, para ofreceros aquí hoy, eh, ellos se llaman la, la Bundu Band, es un grupo catalán, es su segundo trabajo y se titula Cat Samurai. Eh, un poquito por comentar algo en la hoja que añaden al, trabajo que nos han enviado. Eh, dicen que la Bundubat se trata de la música del doctor Mainobi, su séquito de samuráis de la electrónica basado en beats de banda de rock, vinilos e instrumentación folclórica catalana. Así que vamos a escuchar eh, un poquito de, esta esta band y si lo pronuncio bien, este tema se llama Multiculturalidad.